iepriekšējā sērijā. Atceros, ka Nazis bija viesistabā, un es biju gatavs pārgriezt plaukstas locītavu. Un es skaļi teicu, Dievs, ja tu esi, atklāj sevi man, atklāj sevi man tagad. Un brīdī, kad es izteicu šos vārdus, es sēdēju dīvānā, aiz manis bija siena, manas mājas viesistabā neviena nebija, bet es jūtu roku uz sava pleca, fizisku roku, kas turēja manu plecu, un es dzirdēju balsi, fizisku balsi, un fiziskā balss man teica, Džūd, es paņēmu tavu tēvu. No šīs dienas es būšu tavs tēvs, un uz visiem laikiem mainīšu tavu dzīvi. Dargie radio Marija Latvija klausītāji, pirms nedēļas tev bija iespēja klausīties pilna laika katoļu misionāra Džūda Antoāna dzīves liecību par īpašo dieva pieskārienu viņa dzīvē, izglābjot viņu no pašnāvības. Arī par to, kā viņš kopā ar ģimeni saņēma aicinājumu atstāt labi apmaksātu darbu un doties pa pasauli, sludinot evaņģēliju. Ja nedzirdē šo raidījumu, noteikti meklē Radio Marija Latvija arhīvā. Šodien piedāvājam sarunas turpinājumu. Džūts Antuāns kā misionārs ir redzējis baznīcu dažādos kontinentos. Kāda uz kopējā fona ir ticības situācija Eiropā? Par to runāsim turpmākajās minūtēs. Rādījuma arī Latvija ēterā. Raidījums kafijas pauze. pauze. Džūt, uh, atgriezīsimies pie tēmas par katoļu baznīcas atkārtotu evangelizāciju. Jūs esat daudz ceļojis, jūs esat redzējis uh, daudzas valstīs, jūs redzējat baznīcu dažādos kontinentos, parunāsim par uh, Eiropu. Kā ir šeit Eiropa salīdzinot, piemēram, ar Āfriku un Āziju? Okay. Um, Well, uh, let's start with Asia. I come from Asia. I come Labi, from Malaysia. sāksim ar Āziju. Es nāku no Āzijas, no uh, Malaizijas. Šobrīd Malaizijā ir 34, 35 miljoni iedzīvotāju. 60% Malaizijas iedzīvotāji ir musulmaņi. Mēs esam tikai aptuveni 1,1 miljons katoļu. Tātad ļoti mazs katoļu skaits Malaizijā. Un tomēr mūsu baznīcas ir pilnas, uh, ticība ir dzīva, draudzes ir dinamiskas. Zini, Malaizijā kā musulmaņu valstī evanģelizācija nav iespējama. Un tomēr ticība ir tik dinamiska un dzīva, Ir jaunieši, veci cilvēki. Uh, baznīcā raud mazuļi, jo baznīcā ir tik daudz dzīvības. Tātad tā ir ļoti dinamiska katoļu kopiena. Ļoti dinamiska. Ceļojot pa Āziju, dažādām Āzijas daļām, es uh, daudz kalpoju Indonēzijā. Indonēzija ir ceturtā lielākā valsts pasaulē pēc Ķīnas, Indijas un ASV. Ceturtā ir Indonēzija. Un interesanti, ka šī gada septembrī pāvests Francisks ieradīsies Indonēzijā, jo tā ir ceturtā lielākā valsts pasaulē. Interesanti, ka Indonēzijā um, ir 270 miljoni cilvēku. Un gandrīz 30 miljoni ir katoļi. Ir 30 miljoni katoļu Indijā, Arī katoļu baznīca Ķīnā aug. Katoļu baznīca Indijā strauji aug. <clears throat> Vislielākais katoļu rekolekciju centrs pasaulē atrodas Dienvidindijā, Keralā. Un šis centrs rīko rekolekcijas septiņas dienas nedēļā un 52 nedēļas gadā. Un katru nedēļu tas uzņem 30 tūkstošus cilvēku uz vienām rekolekcijām. Apbrīnojami neticami. Tātad baznīca ne tikai pieaug eksponenciāli. Āzijā baznīca eksplodē, ticība eksplodē. Slāva Dievam! Bet tas nenozīmē, ka ticībai klājas viegli, jo Āzijā ir daudz reliģiju. Tā ir daudzu, daudzu kultūru zeme. Un tomēr, neskatoties uz visām reliģijām, ticība pieaug, atraisoties cilvēku dzīvēs. Tāpat arī Āfrikā. Tad mēs nonākam Eiropā. Eiropā šķiet, ka aicinājumi samazinās. Šķiet, ka baznīcās ir arvien mazāk un mazāk cilvēku. Tagad pēc uh, pandēmijas dodos uz Poliju divas reizes gadā. Pirms pandēmijas es apmeklēju Poliju, Slovākiju, Čehiju šo reģionu trīs reizes. Tagad tās ir divas reizes gadā. Un pēc pandēmijas baznīcā gājēju skaits Polijā ir ļoti dramatiski samazinājies. Um, Eiropā ir īpašs apstākļu kopums, kas ietekmē to, kas šeit notiek. Uh, Katoļu baznīca daudzās Eiropas valstīs, piemēram Vācijā, pārdod baznīcu ēkas. Viņi to sauc par konsolidāciju, kur piecas draudzes tiek apvienotas vienā. Tas nozīmē, ka piecu draugu locekļi apvienojas vienā baznīcas sēkā. Pa to laiku četras baznīcas tiek uh, slēgtas. Tas tāpēc, ka nav cilvēku un viņiem nav pietiekami daudz finanšu, lai uzturētu apkuri, apgaismojumu un elektrību. Tātad baznīcas tiek uh, slēgtas. Um, as we heard uh, Un kā mēs dzirdējām šajā nedēļas nogalē, mūsu draugi uh, Skotijā uh, stāsta, ka baznīcas tiek pārdotas, jo baznīcās vairs nav cilvēku, un tās tiek pārveidotas par iestādēm ar pavisam citiem mērķiem. Tā ir bēdīgā Eiropas realitāte. Bet šī apstākļa vēl jo vairāk mani uzrunā, ka ir pienācis laiks atvest Jēzu atpakaļ Eiropā. Um, Āzija, Āfrika ir parādā savu ticību Eiropai. Mēs saņēmām ticību gan Āzijā, gan Āfrikā no Eiropas. Malaizijā mūs evanģelizēja svētais Francisks Savieris. Mūs evanģelizēja misionāri, kas nāca arī no Francijas. Mūsu zemē pat nomira daži misionāri, kuri bija nesuši mums ticību. Viņi atnesa ticību, viņi dzīvoja mūsu zemēs un nomira tajās. Un tagad zemēs Eiropā, no kurām viņi bija nākuši, ticība ir mirusi. Ticības vairs nav. Un tāpēc tas ir mūsu pienākums. Tā ir mūsu nasta kaut kādā veidā atgriezt ticību Eiropā. Mēs zinām, ka daudzās diecēzēs Vācijā, piemēram, strādā priesteri no uh, Indijas un uh, Indonēzijas. Es tikko atbraucu no Kazahstānas un Uzbekistānas. Šajās valstīs ir priesteri no Indonēzijas. Dažviet Eiropā ir filipīniešu priesteri un arī priesteri no Indonēzijas. Tāpēc mēs cenšamies atgriezt Jēzu Eiropā. Uh, Bet man ir jābūt godīgam pret jums. Tas nav viegli. Es esmu evanģelizējis, kā jau teicu, Āzijā, Āfrikā un Eiropā, Un ziniet, dažreiz hinduistu, musulmani vai budistu ir vieglāk vest pie Jēzus nekā cilvēku, kurš domā, ka ir katolis. Kāpēc? Jo cilvēks, kurš domā, ka ir katolis, domā, ka ar mani jau viss ir kārtībā. Man ir viena kāja debesīs, principā viena pēda debesīs, Tātad tas ir tā, kā mēģināt sludināt cilvēku pulkam, kuri jau ir pārliecināti, ka viņiem tas viss ir, bet patiesībā tā nav taisnība. Šie cilvēki, jā, protams, varbūt iet uz baznīcu, pārbūt, saņem sakramentus, bet daudzos gadījumos tā ir tikai sava veida rutīna. Tas ir rituāls. Jūs dodaties uz misiju ieraduma dēļ bet personisku attiecību ar Kristu, ar glābēju, ar Jēzu tur nav. Un tāpēc, kad iestājas krīze, kad notiek kāda traģēdija, ticības dzīve ir pilnībā sagrauta. Un šie cilvēki aiziet prom no Dieva. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi palīdzēt pārliecināt cilvēku, kurš domā, ka viņš jau visu zina par Dievu, ka viņam patiešām Dievs ir vajadzīgs. Un tas mani noved pie Jāņa Pāvila otrā, kurš uzsvēra, ka ir nepieciešama jauna evanģelizācija. Un šai jaunajai evanģelizācijai ir jāatbilst trim kritērijiem. Tā ir jābūt jaunai decībā, tā ir jābūt jaunai metodē, un tā ir jābūt jaunai izteiksmē. Tātad numur viens – dedzība. Tas nozīmē uguni, ar kuru es nesu šo vēsti. Cilvēkus nepārliecina tikai vārdi. Pāvis Pāvils VI teica, ka mūsdienu cilvēks labprātāk uzklausa lieciniekus, nevis skolotājus. Un ja viņš vispār klausās skolotājus, tas ir tāpēc, ka viņi ir liecinieki. Es nesludinu kādu filozofiju vai ideju. Viņi redz mani kā personu kopumā. Un vēstījumam, ko pasludinu, ir jābūt savienotam ar manu deksmi, ar manu aizrautību. Tāpēc, ja es esmu pārliecināts, ka šis Jēzus ir reāls, tam ir pilnīgi jālaužās ārā no visiem manas dzīves aspektiem, arī ārā no manas dedzības. Otrais ir metode. Mums ir jāatrod jaunas metodes, kā vest Jēzu pie katoļa, kurš jau domā, ka viņš ir saņēmis evaņģēliju. Izteiksme, kā tu pasludini labo vēsti. Uh, Šai izteiksme ir jābūt jaunai. Mums ir jāatrod jauni veidi, kā izteikties, Tas nav jauns evaņģēlijs, tas ir tas pats evaņģēlijs, bet mēs to izsakām jaunā veidā. Varbūt ar līdzību, varbūt ar kādu uh, ilustrāciju. Uh, ir nepieciešams jauns veids, kā izteikt labo vēsti, jo cilvēki varbūt atvērti to uzklausīt tad, ja tā tiek pasludināta jaunā veidā. Tātad jauna dedzība, jauna metode un jauna izteiksme. Šie trīs bija veidi, ko ieteica Jānis Pāvils II, lai sniegtu šo jauno evaņģelizāciju cilvēkiem, kuriem jau ir ticība, bet kuri vairs nedzīvo ticībā. Um, Bet uh, kādi ir uh, šīs ticības krīzes iemesli Eiropa? Es domāju, ka jums noteikti ir kādi pieņēmumi. Jā, man ir dažas domas šajā um, sakarā. Uh, Pamatā, manuprāt, baznīca Eiropā ilgstoši bija diezgan apmierināta ar tautas sakramentalizāciju. Un tāpēc mēs bijām diezgan apmierināti ar to, ka cilvēki vienkārši tiek pievesti pie sakramentiem. Bet prioritāte nebija labās vēsts pasludināšana. Tāpēc pāvests Francisks būtisku dokumenta evangēlija gaudījumu daļu veltīja arī homīlijas pasludināšanai. Viņš uzsvēra, ka svētdienas homīlijai jeb sprediķim ir jābūt kerigmātiskai. Kerigmātiskai sludināšanai. Tā ir jābūt sludināšanai, kas nesīs cilvēkiem labo vēsti, kas vedīs cilvēkus uz personisku tikšanos ar Jēzu Kristu. Faktiski šī sastapšanās teoloģija nāk no paša Franciska, kurš saka, ka mums patiešām ir nepieciešams vadīt cilvēkus uz personīgu tikšanos ar Jēzu, vai vismaz uz atvērtību, ļaut Jēzum viņus satikt. Šie ir evangelija gaudījuma um, ievadvārdi. Tāpēc es domāju, ka pirmā lielākā uh, problēma, ko es redzu, ir fakts, ka mēs aizvedām cilvēkus pie sakramentalizācijas, bet mēs nenovedām viņus pie kerigmātiskās labās vēsts pasludināšanas, kas viņus vestu pie personīgām attiecībām ar Jēzu. Otrs iemesls iespējams ir tas, ka esam kļuvuši pārāk apātiski, pasīvi savā ticībā. Mēs esam ļāvuši pasaulē mums noteikt, kā mums būtu jāsadzīvo ar savu ticību. Un ļoti bieži pasaule saka, klusu, Ticība ir personīga lieta. Paturi to pie sevis, nerunā par to. Uh, Jā, un tad mēs pat baidamies publiski apzīmēt sevi ar krustazīmi. Tieši tā, Un atkal Jānis Pāvils II enciklikā Redemptoris Missio rakstīja, ticība tiek stiprināta, ja tā tiek dota citiem. Kad jūs pārtraucat nodot savu ticību kādam citam, jūs būtībā zaudējat savu ticību. Kad jūs pārtraucat dalīties ticībā ar kādu citu, jūs būtībā zaudējat savu ticību. Un apātijas dēļ mēs esam pārstājuši dalīties ticībā ar kādu citu. Vairākus gadus mēs ar sievu dzīvojām Jaunzēlandē, Wellingtonā. Un Jaunzēlandē ir tikai tikai 2 miljoni cilvēku. Tas ir dīvaini. Jaunzēlandē ir 2 miljoni cilvēku un 20 miljoni aitu. Ja mēs varētu atgriezt aitas, tad baznīcā būtu vairāk aitu nekā cilvēku. Bet, diemžēl, visstraujāk augošā reliģija Jaunzēlandē ir cilvēki bez reliģiskās piedarības. Cilvēki bez jebkādas reliģiskās piedarības. Un tas pats notiek Amerikā. Um, uh, Amerikā veiktie pētījumi liecina, ka no tiem cilvēkiem, kas apmeklē misi, ne visi tic Jēzus patiesajai klātbūtnei Euharistijā. Vairums katoļu, diemžēl, netic Jēzus patiesajai klātbūtnē Euharistijā. Piemēram, Polijā lielākā daļa cilvēku kas ir praktizējoši katoļi, kas nāk uz svētdienas misi, netic, ka Jēzus patiesībā ir fiziski augšām cēlies no mirušajiem. Tas ir traki. traki. Esmu dzirdējis par aptauju, kur aptuveni 70% katoļa ASV netic patiesi Jēzus klātbūtnē. Tas ir neiedomājami, tas ir traki. Tas ir traki, tātad es nesaprotu, kā tu vari dzīvot ticībā, kurai tu it kā piederi, ja patiesībā tu īsti netici tam, ko ticība satur. Tātad kaut kur ir noticis izsavienojums elektroinstalācijā. Ir noticis izsavienojums. Tātad elektrība ir, bet tā kaut kā neieplūst ēkā, tā neizgaismo māju. Tāpēc mums ir jājautā sev, ko mēs varam darīt. Un es esmu sapratis, ka mums ir jādara nevis kaut kas atšķirīgs vai jauns. Būtībā mums ir jāatgriežas pie apustuļu darbiem. Un jādara tas, ko darīja pirmatnējā baznīca. Proti, vēlreiz jāpasludina evaņģēlijas. Jādod cilvēkiem izvēle, ticēt vai neticēt. Un ja viņš vai viņa izvēlas neticēt, nu labi, bet vismaz mēs no jauna pasludinātu evaņģēliju. Es šobrīd nemaz nerunāju par hinduistiem, musulmaņiem, budistiem. Protams, Dievs šajā jomā dara apbrīnojumu darbu, neatkarīgi no mums un pat par spīti mums. Um, Kā jau biju teicis, daudzās valstīs visvētākā jaunava Marija patiesībā veic evanģelizācijas darbu. Um, Līdz ar to tā nav lielākā prioritāte. Ziniet, kas ir manas lielākās bažas? Džordžs Galaps katoļu baznīcu nosauca par guļošo milzi. Uh, Mēs esam 1,5 miljārdi cilvēku pasaulē, un gandrīz 90 95%, 95% no mums nepazīstam Jēzu. Un ja mēs varam koncentrēties tikai uz to, lai Jēzu atgrieztu baznīcā pie cilvēkiem, kuri sevi jau sauc par katoļiem, es domāju, ka mēs būtu paveikuši Eiropas reevangelizācijas misiju. Rādījuma arī Latvija ēterā raidījums kafijas pauze, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Dargo klausītāji, šeit ir laiks mazliet iepauzēt, noklausīties kādu dziesmu. Pēc tam atgriezīsimies ēterā, lai turpinātu sarunu ar pilna laika katoļu misionāru no Malaizijas Džūdu Antuānu, un mēs runāsim par to, ko mēs šeit Latvijā varētu darīt, lai pamodinātu Latviju. Bet pirms tam es vēlos arī atgādināt, mīļo klausītāji, ka jau nākamās nedēļas piekdienā, 7. jūnijā, notiks nākamā lūkšanu nakts par Latviju šeit, Radio Marija Latvija ēterā. Ņemot vērā izaicinājumus, ko piedzīvo šobrīd mūsu zeme, ņemot vērā arī militāro spriedzi pasaulē un mūsu reģionā, lūkšana par Latviju šobrīd ir vairāk nekā nepieciešama. Tā ir neatliekama. Dievam viss ir iespējams. Dievs var un noteikti vēlas svētīt mūsu zemi un mūsu tautu. Dievs spēja pasargāt mūsu zemi bet no mūsu kā kristiešu puses ir nepieciešama dedzīga lūkšana. Atmoda nenāks automātiski, bet tā var nākt kā Dieva atbilde uz dedzīgu, ilgstošu un mērķtiecīgu lūkšanu. Bet tādas šobrīd pietrūkst. Mēs ceram, ka lūkšanu nakts Radio Marija ēterā 7. jūnijā piekdienā nebūs vienīgā lūkšanu iniciatīva. Mums ir jāmostas, jāceļas visiem kopā, visās konfesijās – visās diecēzēs, visās draudzēs. Tāpēc mēs aicinām kopienas, draudzes un lūkšanu grupas iesaistīties lūkšanu naktī pēc iespējām, varat arī to rīkot citos laikos, bet galvenais ir būtība, proti lūkšana par Latvijas atgriešanos, par Latvijas glābšanu un Latvijas atmodu. Tātad tiekamies lūkšanu naktī par Latviju 7. jūnijā – bet nu laiks mūzikas pauzē un pēc tam turpināsim arī iesākto sarunu. Mm. tev aicināji, aicināji. Sauci tu pēc manis tēvs, tavu mīlestību nepieņēmu, negribēju, jo troāni, kur jāsēž bija tev, bija kungs liesmā šo dakti, kas kvēlo vēl. Sālaustu, satriektu, ņem mani tēvs ar dzīvības garu piepildī vēlreiz. Aicināji mani tavu vārdu godinā, godinā. Visu slavu atdot tev, visu elku sadragā, sadragā. Aicināji mani tēvs, tavu vārdu godināt godināt. Visu slavu atdot tev, visus elkus sadragā, sadragā. Vienīgi Jēzus ir kungs uz mūžiem. Esam atpakaļ ēterā, lai turpinātu sarunu ar pilna laika katoļu misionāru Čūdu Antuānu no Malaizijas. Mēs no sirds vēlamies modināt baznīcu Latvijā. Ko mums vajadzētu darīt? Kāda ir jūsu padomi mūsu klausītājiem? Es ticu, ka lielākā daļa no, no viņa vēlas redzēt baznīcu, kas ir dzīva, uh, dzīva piepildīta ar svēto garu. Kādi soļi mums būtu jāveic? What are the steps we should take? Okay. Labi, ļoti vienkārši. Angļu valodā tas rīmējas. <laughs> Es nezinu, vai tā ir latviešu valodā, bet angļu valodā gan. Lūdzieties, rūpējieties, uzdrošinieties. Lūdzieties, rūpējieties, uzdrošinieties. Tas ir viss. Tā ir vienkārša formula. Lūdzieties, rūpējieties, uzdrošinieties. Pirmā lieta, ko varam darīt. Um, <laughs> Te polijā es viņas sauktu par babiņām. Uh, Nezinu, kā jūs uh, sauktu Latvijā. Varbūt uh, tev ir 50, 60, 70 gadu, un tu domā, ak, es, ko gan es varu darīt Latvijas reevanģelizācijai? Nu, mans brāli, mana māsa, tu vari sākt lūgt. Āmen. Lūgt par Latvijas atgriešanos. Tieši tāpēc esam uzsākuši lūgšanu naktis par Latvijas atmodu rādījumā arī Latvija ētera. Tātad jūs varat lūgties. Lūdziet, lūdziet, lūdziet. Lūdziet, lai Dievs atkal apmeklētu Latviju ar mīlestības uguni lai pārveidotu dzīves. Lūkšana. Numur viens – lūkšana. Numur divi – rūpes. Rūpes. Reiz kāds man teica ļoti skaistu teicienu. Cilvēkiem ir vienalga, cik daudz jūs zināt, kamēr viņi nezina, cik ļoti jums viņi rūp. <laughs> Vai jūs to sapratāt labi? Atkārtojiet lūdzu vēlreiz. Labi, cilvēkiem ir vienalga, cik daudz jūs zināt. Runa nav par to, cik daudz informācijas jums ir. Kamēr viņi nezina, cik ļoti jums šie cilvēki rūp. Tātad cilvēki patiešām vēlas zināt, ka jums kā pīskapiem, priesteriem, konsekrētajiem brāļiem, māsām, kā arī lajiem. Šie cilvēki nav vienaldzīgi. Vai jums tiešām rūp? Vai tev rūp, kas ar mani notiek? Vai tev rūp tāds cilvēks, kāds es esmu? Vai es tev rūpu? Vai tu mani tiesā? Varbūt tu mani šķiro, varbūt tu skaties uz mani no augšas, jo es esmu citādāks. Vai jums tiešām rūp? Uh, Vai tas attiecas arī uz labdarību? Tas attiecas uz labdarību, bet tas ir daudz vairāk nekā labdarība. Runa nav par žēlsirdības dāvanām. Tas ir vairāk par līdzjūtības izrādīšanu. Līdzjūtības izrādīšana pret cilvēkiem un līdzjūtība pret tiem parādot ka viņi jums patiešām rūp. Ne tāpēc, ka jūs vēlaties no viņiem kaut ko iegūt, jūs to varat redzēt evaņģēlijos. Ikreiz, kad Jēzus darīja brīnumus, vienmēr ir teikts, ka Jēzu aizkustināja līdzjūtība. Un, diemžēl, mūsu kā baznīcas sirds mūsdienās ir kā no akmens. Mūs vairs nekas neaizkustina. Mūs vairs neaizkustina to cilvēku traģēdija, kur iet pazušanā – Mūs neaizkustina cilvēki, kuri nepazīst Dievu. Par cik daudziem mēs esam gatavi rūpēties. Runa nav par maizes došanu izsaukušajam. Jūs varat izrādīt rūpes, vienkārši ejot pa Latvijas ielām un iemācoties smaidīt. Pasmaidīt. Jā, tas tiešām ir izaicinājums. Jā, staigā pa Latvijas ielām un smaidi. Cilvēki varbūt domās, ka tu esi traks bet tu neesi traks. Bet prieks ir lipīgs. Tas skars kāda cita dzīvi. Viņi var jums jautāt, kāpēc jūs vienmēr smaidāt? Manas meitas dzīvo kā misionāris Slovākijā, un ļoti bieži viņas saņem šo komentāru, vēl starp citu tikai pirms divām nedēļām. Spišas bīskaps manām meitām teica, ka katru reizi, kad es jūs redzu, jūs vienmēr smaidāt. Kāpēc jūs esat tik priecīgas? Un apustulis Pēteris saka, vienmēr esiet gatavi sniegt paskaidrojumu par cerību jūsos. Un šis ir brīdis, kad tu vari cilvēkiem pastāstīt par Jēzu. Smaids ir veids, kā citiem varu parādīt, ka viņi man rūp. Es smaidu. Tātad, kā jums sākt rūpēties, jūs varat sākt ar smaidu. Labi? Nesiet gan dīvaini, protams. Nesiet traki, nesiet dīvaini. Esiet normāli un ļaujiet Dieva klātbūtnē jūsos apliecināt cilvēkiem, ka viņi jums rūp. Vienkārši padoms. Vienkārši smaids var pārvērst cilvēka depresiju cerībā. Parādiet cilvēkiem, ka viņi jums rūp. Labi, pirma bija lūkšana, otrais rūpes. Trešais - uzdrošinies. Tas nozīmē, ka tev ir jāiziet no savas komforta zonas. Āmen. Un jāpasaka cilvēkiem tikai vienkāršs teikums. Jēzus tevi mīl. Iespējams, tu saņemsi uh, atbildi, uh, es neticu tavam jēsum. Oh, Tas ir normāli. Jūsu iesātā sēkla palika šajā cilvēkā. Uzdrošinies kādam pateikt, Jēzus tevi mīl. Uzdrošinies pateikt kādam, Jēzus tevi mīl. Bet mums ir bail no atraidījuma. Tā ir taisnība, un jūs varat piedzīvot atraidījumu, bet tas ir normāli. Tas ir normāli, ja jūs tiekat noraidīts. Pat ja cilvēks jūs atraidīja, viņš atraidīja nevis jūs pašu, bet vēsti, ar kuru jūs pie viņa nācāt. Tāpēc jums nav jāuztraucas, ja persona saka, nē, es jums neticu. Tas nekas. Neļaujiet tam jūs ietekmēt. Turpiniet. Es mīlu pāvestu Benediktu 16. Uzrunājot Eiropas pīskapus, viņš teica pārsteidzošus vārdus. Viņš teica, lai evanģelizētu Eiropā, jums ir jābūt pārdrošībai. Pārdrošībai. Tam jārobežojas pat ar augstprātību, bet laba veida augstprātību. Būtībā tas nozīmē teikt, labi, man ir pilnīgi vienalga, vai tu uz mani skaties no augšas, bet es tik un tā būšu pārdrošs, un es tev teikšu patiesību. Un es teikšu, ka Jēzus tevi mīl. Un ja tas tevi kaitina, piedot, es negribēju tevi aizvainot, bet es tikai gribu tev pateikt, Jēzus tevi mīl. Uzdrošinies kādam pateikt, nebaidies. Un jā, tam nav nozīmes. Desmit cilvēki var jūs noraidīt. Varbūt simts cilvēku var tevi noraidīt, bet tas ir ok. Taču no simts cilvēkiem varbūt būs viens cilvēks, kurš grasās izdarīt pašnāvību. Un tajā pašā brīdī viņš atceras Māra vārdus, Jēzus tevi mīl. Un šis viens vārds varētu glābt šo vienu puisi. Un ja tas bija vajadzīgs tikai šim vienam puisim, tad ir vērts piedzīvot 99 atraidījumus. Un es to darīšu. Uzdrīksties. Tātad lūdzies, rūpējies un uzdrīksties. Tik vienkārši. <laughs> Paldies, Džūt, par sarunu. Es ļoti to novērtēju, un lai Dievs svēti jūs un jūsu ģimeni. Lūdzu, lūdzieties par mani, par manu sievu un manām divām meitām. Uh, Jā, cienījamie klausītāji, jūs varat palūkties pēc šīs intervijas. Vienu es sveicināti par viņu misiju. Tātad, lai Dievs jūs svēti. Paldies! Paldies! Lai Dievs svētī! Mīļo klausītāji, ja tev patika šī saruna ar misionāru Džūdu Antoānu, un ja klausies to sociālajos tīklos, tad ielaiko, uzraksti komentāru, aizsūti saviem draugiem, nošēro, jeb dalies, lai tādējādi šis raidījums aizsniec iespējami vairāk cilvēku. No sirds pateicamies arī ikvienam, kas Radio Marija kalpojumu un tādējādi arī šo raidījumu darījāt iespējamu pateicoties saviem brīvprātīgajiem ziedojumiem – Atgādinu, ka šo raidījumu veidojām mēs, Māris un Olga Veliki, bet eh, pirms mēs atvadāmies, vēlos eh, vēl arī atgādināt to, ka 7. jūnijā, nākamās nedēļas piekdienā, Radio Marija Latvija tevi aicina uz lūkšanu nakti par Latviju. Latvijas nākotne, Latvijas drošība ir apdraudēta, un neizliksimies, ka tā nav. Ir izaicinājumi gan saistībā ar militāro spriedzi, kas veidojas pasaulē, izaicinājumi saistībā ar demogrāfijas krīzi, ar um, ticības mazināšanos mūsu zemē, tie ir ļoti būtiski izaicinājumi, kas var apdraudēt mūsu nācijas pastāvēšanu. Tas nozīmē, ka lūkšana par Latviju, dedzīga, ilgstoša un mērķtiecīga šobrīd ir neatliekama – Tādēļ aicinām nevien piedalīties lūkšanu naktī 7. jūnijā, klausoties Radio Marija, bet mums nepieciešams visiem kopā piecelties draudzēm, dažādās konfesijās, visām diecēzēm, lūkšanu grupām, kopienām, jo tikai mūsu kopīga dedzīga lūkšanu atbilde, rīkojot adorāciju šajā nodomā, svinot svētās mises šajā nodomā, rīkojot lūkšanu gājienus rožu kroņa pastaigas par Latviju, tikai tas palīdzēs atraisīt debesis virs mūsu Latvijas, lai svētība varētu nolīt. Atceries, ka atmoda nenāk automātiski, tā nav pašsaprotama. Atmoda nenāks tad, ja mēs dzīvosim savā burbulī, ja mēs neko nedarīsim un vienkārši cerēsim, ka gan jau kaut kā viss atrisināsies un nokārtosies. Nē, viss turpinās savu lejupslīdi. Ja vien mēs nepiecelsimies, ja mēs nesāksim lūgties, un šobrīd es esmu pārliecināts, ka no Latvijas kristiešu lūkšanām ir ļoti, ļoti kritiski un daudz kas atkarīgs mūsu Latvijas nākotnē. Dievs mums ir devis īpašu atmodas atslēgu, un tā ir kopīga lūkšana. Bet mums nepietiek ar to lūkšanu intensitāti, kas ir bijusi līdz šim. Mums ir jāceļās – ir pienācis pēdējais laiks. Tiekamies lūkšanu naktī par Latviju 7. jūnijā piekdienā. Būs gan svētā mise nodomā par Latviju, rožu kroņa lūkšana, slavēšana, arī īpaša lūkšanu nakts uzruna, tā ka nenokavē. Dievs svētī Latviju, un Dievs lai svētī tevi, mīļo klausītāji. Paldies, ka tu esi. Dievs tevi ļoti, ļoti mīli. Nu, kafijas tas ir iztukšota. Izskanēja raidījums kafijas pauze, kas bija iespējams pateicoties jūsu ziedojumam Rādio Marija Latvija.